сильби, полгар пиги, Щич байла совалла трагеди. Хамон юратна вренде кенеме, тузыма Фёдор Павлович Павлова халаладып. Премеш пая, премеш курну. Тузем, варманзем хушинче юхса вардаган адыл шиве. Сылдым енче, варман чималда авансенечіне тұхать. Сулага енче, адыл хиринче, хеллихи хула, пылғарзем әлік хелле чулдандуны хула зинче Шыва духсан, шав хеллихи хула хварса, чадыр ашынче бұрынна. Хула гуранать. Малда те де чадырзем. Бір чадыре хевелшінче, Үлдің кәміл оғазымбе тірлене, тіррезімбе елдырдатсадырайд. Бұр жерде деде чечек. Варманда вежен кайықсасы үлдінейд. Ситрен құтыран кукук сасы үлдін келейд. Илемлі чадыр баденже, хыва хүтлікінже, сакшинже силбибе мына кыжыларашы. Силби бушне хаклы еши чулсембе елдырдатсадыраган кемел шақсатулдарны ядығынна, Уга бұржынба тірлені шуракебе жінчейін, мұязем, алгазем, тевет шақсатылдарына. Урезіне шаржазымбе илемлетне шура ададықынна, зенже хақлы еші чулзінжен туны солызем тірлі тәсілі елдірдадайшы. Выл тірі тірілет. Мұна кішде шавын майлы тумланны, анжақ ұн хуш пуба сурбан. Выл шілезе чаржав ужылзан, виш авак иккеші дечін мезір хызен әжізіне твашы. Ундан вара. Сильби. Шамгине сылдым аллипе тыца. Ах, мнака, Теміне баян манын пуш хызет. Темін жиет чірене. Шурылас пек вылзигет. Тір-тірлеме пілмен бек тірре бұзабе паян. Уга буржын гурман бек. Арбаштарап эп ялан. Кучу мінже тедіре, ал шиппе курмастып. Чун бытранать. Юн вереть. Ларма вырын тупмастып. Мнакам. Сильбе алызине, шамкине хыбашласа бақсам. Аллозанан занан чедерет. Ывынтын бұл. Каначам. Шам вуд пек пежерет. сивежынна зачам. Сильби. Щук мнака. Игерне адыл тұқсайып курман. Шинжегуни иртнерен вая тұқсайып пықман. Мұнаккам, апла Хаяр гуш, ах үкменші санжине. Сілбі, шук мнака, хаярын негам пықман манжине. Мұнакка, ах туры жам, хевел жам, шарт сіктерден ес мана, Мен хасил бижем. Врес мари мансана вред Пәлет ашы упрадар, шуды хевел хладар, сан жумынды берешті, сана чирчер ан ядар. Мына кыш верне жух, сильби итлемезір пір жере бақсаларайды. Мына кыш, мына кам. Тухыр, узалзем, тухсагайыр шургучсем, Хамар күшсем, сар күшсем, кыва күшсем, херлізем, тұқса ғайыр пұрзырда, манзілбия ангивер. Пәдір, пәдір пұрзырда, калла күнда ангилер, калла келмесі хланар, не жұғалар. жуғалар, Пиріндавра карда сире яре шундарза, Итлер мана узалзем, Хыпса югер сәмзірзем, Шыр ашыбе амыже шыр ұшынжын тухрыштейт. Сар зілбие піллізе, үрі күшпаппы хрыштейт. Сар зілбие пихамбар, хызықлаза тұрастейт. Изір күнда келзессін, аша шапса ярастейт. Сирен пүтсір бұжыра, шижін вұжы казастейт. Хереслетсе тыват кенне, Лашла тарза сур сілбей, тулдыр тұлдыр сенже. Кайчыр адашса жілбе, кайыр, кайыр узалзем, сәм варманда жуғалар, келмегін абегензен топра болза вырдайыр. Пиресығы усраган, шуда евель хелхеме. эзергельме дабынзан, шижім шишсе тепреде. Тфу, тфу, тфу, тфу, аксире. Сильбим. Эх, мнакат ваным, хулень. Кивлеч таэс, пелесче, Савно джуном щелдором, санан сасна ильдесче, Кушне жлать Мнакан. Сильби, чуном, хевелем, сана мэнь пульче, кала пурныш хельеме, мэнчарюне хускатре, ырым вайзыр пульчеим чирю хынах илчиим, ан будар замес манран. Кала Мана чрюрен. кала мазан кама галас тузу бур, эбе лопландармазан, сан хутна керес бур. Сильбим. Ах, мнака, эс мана анне булса стердень Мана шамрыкларан бах терле жеврентрень. Анчах манын чирине лапландарма пәлінжі. Мынака. Аплазана пигеме. Качы тарман жи. Сильби әзіклізе мына кышқы гірежіне үгейді. Ах, мынака. Мынака. Мен сильби. Аплачынах качим. Чынмеші. Мынака. Кала. Камзан шірюне сасардығақ амантре. Савынышна, телейне, пек шаратре. Сильби. Ах, мнака мнака. Мынака. Аншіліне сухмаха. Кала. Кама юратан. Мэншэнь мадран пыдаран. Сильби. Шук мнака. Мнака. Анвадан. Кала бәдем хорлахна. Вады пушпа Хам ядам, пәдем хуйху суйхуна. Сильби. Ах, мнака, ес мана анланынжы. Мнака. педе, эшпеде, чундан сана пулышып. Апла вайлы качы. Шутшылдарбек чибери. Унан хура кушесем. Хевелденде ұжы. Сильби. Шак пылғарда ұнбекшін, тада ұрық құраймын. Унбек ыслы ұрыжын тінжібейді дубаймын. Шут шылдырдан чибервал, хевелденде илемлі, савны булас хереун. Ах, епле телейлі, анча хебе мұнака, онан савны булас шук. Савзана чуптума манатура шырас шук. Мұнака, вара, камвал, сельби. Манака, шинче чуккунне, агадуйне туныне эс астыватна? Манака, Он чухне сильби пүлзе калай. Унчухне вал, ах тура, епле манзана, вал манчуным, мантуррым, онланын жес мана. Урхамах пекла жібе, шилбек вешсе вал гильче, үтті юлану цене, Ташта каях варчы. Ши жунатлы учинче, шылт ларать, вылларать, катрачуще шилшинче, хумханай зашех брать, тузан пузать хычинже, тень ага шильдавал, щитре, чаржы учинчень, анчевал. анчывал. Унан шылдыр кушесем, елдырдатса дырашы. Чон дюбери хевелбек, ашан, ашан бағашы. Пирин патапычне. Ман аттене тайылчы. Шав замантран, ман Чере уналыне парнче Хам алба тәрлене, ылдынши печлене сельге бадми вына. Пір селге хмар шуғатрам, эбе хаман чунама. Аганде игерне, эбе тына кеместеп. Шылт игерне черене вырын тупма білместеп. Ыштагайны пур жерде ына епе куратып. Чарын мазыр енепе тепсе хырсакаядып. Ах, турыжым, турыжым, еплече тұрчуным жым, еплечерем ан сиктер, еплекужым ан едер. Мнака, Кивлет әмбі маривал. Ана питте мұхтареш. Сильпи, шава, унын күшізем, манжырене шыдарчыш. Ереспек. Ах, мнака, мендавас, епле чуна пузарас, чыре вот ныне епляна білдерес. Мнака. Пызыгах марку хурлах. Тивлет сана юрадать. Валмар, пөдем патшалах, персан жіне келдывать. Сильби. Юратмаш, чунсизет ман, ереть мынака. Сильби чуным. Кыштылы план. Сильби. Юратсасын килечі, такшан умра пулечі. э Э, санбек саргер булзасан, эбі яду гаттам. Чон жанграв бек сасымба, вармана ян Ир день гощень шапчак пек, юр-юрлаза бе, кулны бе, чуна килендереттем. Сильби. Эх, мынака, юрай пушрадет мишухышчух. Мнака. Тагам Сэль кейль. Часрах, часрах, курманчух. кемеш курыну. Кивлеть эмбю, питте ывынны бек. Уткалаза керейт. Унжинже шуры Кебін хубушинжин, хураба херлі шыржазинжин шүже эпалет шакна. Шүже чавзадаранах шидет. Кебіне угазымпе тірлізе илемлетне. Хыжалдан журымжине хаклы еши чулзымбе илемлетне сәлге. Хальхи күдю бек шакнам. Шуры емне тірізімбе тірлізе илемлетне. Улинже шемше, темеже тәслі илемлі ада пижихиши не садлага хеш шаксе ана. Пушне немінде тұхынман. Лапкан сама хужать. Тивлет. пылгарын аслы хунне курас тезе Вала канать пюлемре. канат пюлемре. Кашта ларха перенбе. Тивлет. Чынах, ебе манакан. Ашта васкан темень әжі шуктыршке тивлейді. Шукта мұнака. Ага инже, эс матура тухны дейд, тивлейді. Эпмар, манын урхамах, мұнака. Андон, курдам эпхамах. Эзір ларар, каямха, шуртра эшсем бурчыға. Чадыр ашне не Вишмеш курну сельбебети влеть мачченчен мезір пір пер пықмазырлар Тивлет. Манын хуна Калач малы эш пурче вара сильбим Пер анагана санан санын курас Ти Тивлет. Э, сильби. Сильби, сильби. пла, тивлек. Шук, манкаяс, сильби. плава скадан, менжинь, ман балармастын. Тивлек. Эбе манан, шта васказ, сильби. Менжинь, эзи пицалку, тивлек. Мен дадан. Білен Сильби. Чынах, сана мін пулна, езі шылдақ улжынна, иртнешінже күнзінже езі капла марчышке. Дивлет. Эх, сар сарзилби. Манжырене андабрат. Шинжі күнне азынза, мангымыла ан бытрат. Шав гунран маншут күнім, шуды вельчу жуғалжы. Әнде мана Әнде мана мұн бұжым әмірліхе ют пүлчі. Сильби. Андран кайрыман бұжым тивлейт сана итлізе. Тивлейт. Әнде жейлімне көрмі бұжым бұжыман көжім. Хіртсе хивел бұғады, сәм тәттем каш вылмана. Шырле уйық көрін маш ман көжіма. Уйра таримін юрлать, эбяна илтместіп ирбе шыпчык шахрать Он юринесіз сисместеп, Шаран жинчи сарчичек. вілдірейнін курнать. Шуттен жере пірінгек, туйнать. Сизеп эбе черебе, адал маначы нине, шерлегемел хумебе, манхурлықран нине, ыдалазахы ашне, валамана чигешшін, Манан чаре сәлгішне, хый хумепе Мӹнь хурлан хурланма кырма, манын кунзем иртнебе, шиді манын бұжыма, шақтаранчын чытнеде сильби. Сан хундан кивлеть, ман куласым пить ха Ах-ха-ха-ха, ачабек, кача тархса ереть, кивлеть. Эх, эс куладын сар зілбі, манын кушуль Э, мән санашын санын чуну савнать. Пілмеш вылшын ингекне, анжа кышты пэльзэнчы. Кышты бұлзан мүскіне хергенезе илзетші. Сильби. Мініс мана шилленден. Калаха, шак кунзенже ыдарайме кашсенже ыштайсы чурэрэнь. Тивлеть. Чыре вот пажын небе, шежен ереп тухрым. Хуйхы-суйхы пуснипе за жүрерім. Вырмандарық адашса, пушри ухмах шухыша шытса ямадырыштым. Анжахебе яныштым. Эх, мэнжін тэнжіне тура азап жи. Пэр хурланза жүреме, эп шуралза үсірім жи. Шаг дюзі чинь, пэр хурланза жүречін, хура вырман буласман. Пір кашлазала асман. Е аслы жив Кунебе де жіребе, ирде кашта чәребек шынгырдатса юхытым. Шак азаба гуричин, шуды пулы булыттым. Адылшы ветебенче пір вылянса жүреттім. Ах, мен мана жүттінже, шевле дұза яман жи. Шуды хевел айынже, выляма ирек паман жи. Уйришевле булзасын пәр за таратым. Чуна савын таратым, сингек пәлметтім. Ешут хевел, шут шалдар, манын бұлзадырасшы. Варттын, пәлет хушын жин, шын вайзардан гуласчы. Шуды хевел булзасын, пылғар жіне туғыттым. Аслы пылғар шыршывне, шүлген ашын бұғытым. Хамын хірі бе, савын сархер чирине, ирілгерзе ярытым. Каплатылық пулматтым. Шуды шылдыр бұлзасын, тәттім кашсен тұршынже, пылғар жинже тұрытым. Сара ерзен вайынже, савны жіне бұғытым. Каллех бітшень пулматтым. Мӹншӹн тура шилензе мана эдем туныжы, мӹншӹн хуйхы бузарма, шыпчык туза яманжы, шөпчік бұлзасын, пулзасын. жіне лартым Ун илемне мұхтаса, юр юрласалартым, Унын мұйы, унын тухи, пір заманлық беле он мне ұдалаза елесші. Амма жүрей маншыба. Манран, кулать пулмалла. манан айван бұжыма, шиестере тере пулмалла. Сильби. Аюй тивлеть. Мень пуплень. Санатада мен мень. Сан пуянлық сагалы. Халық сума-сума жи тивлет. Эх, сарсельби манмулым манрантарчы, шухальчы. манын канлихем ташта дарза бұданчы. Итле, шаккун хушинче, эбе мен гына гурман. Чыре хыпса жуныбе, эбе мен гына чытман. Чытлық пала бұны жух. Уба мана тіл бульже, сильби. Ах, тивлейді. Вұлмана тивмесчі. Шулбаден жеші вратче. Хам вырындан тапратрым, хешпе жапрым вратрым. Ак, шилензе гайрыде, хой мегерзе яджыде, илжі мана шавырза, не хутлатса. Сильби, ах тур жым пәләдім, епле ондан шылындын. Тивлейд, пәдім вайбавныран, шымым шаккым шатладать, чавза кагырдан кыгырдан шыпырдатса юн югать. Пәдем вырман тапранжы, тінже күшран Манжурма Ман жұрма тар жапры, пәдем ажа вуд хыпры. Сілбі ахтор тивлеть, тивлеть. Эх, сілбі, вілес кілні бұлзанда, вілме халзем мэнь, Хэнь хен тул тулзанда, чун хаваль пітмен мен. Вілім шитсех бұратшы, хамдана хавасча, Анчақ савны ченнебек манчырене сапахрым Кужауш Чон унсын неп курдым. Пәдем вая пухрымда, ирегелле турдындым. Турран пехел да, савны ятне азындым. Хеже алла да, хиреш тымадыдындым. Уба манын шалне шадырдат тарать. Пәдім хура вырмана, хыйза себе ян ярать. Хешпе жабап, чакмасте, чәпчірі юн бұлзанда, манашынейт, мәнді вас. Вілерес, ебарнас, чумнейлес бұладех. Түтрім хеше хыдырақ, чириділне тілдурым, Чиклем пәдім вайымба, пәдім юлны халымба, уба вилчі. Шылындым. Анжа ебі. Сильпи Тав тура. Кивлейт. Анжах. Калехен гура. Әлі хибек парындым. Калех чуным ырадать. Калех кымыл патранать. Әлі хибек кушуля шывырдатса пір югать. Пужа чекрем. Удатып. Штагайныне пәлместеп. Шыла жизе бұрадып. Үрадныне сесместеп. Хвазенін туратсем, мана петрен жабаше, яқта зенінге пизем, маншу жіме шылаше, кашлать тавал, Шиль шавлать, шылт хуттанын аграть, хура варман хумганать, шерешітчен таялать, ажа жабать, шартладать, пәдем шреги средеть, Хыды жула шарадать, ват юманать придеть. Шижем шижеть, шудадать, сім вармана вуд хыбать, шырманала шыв юхать, шумаршуна на шывать. Ашта пахан, пур шырде, убакаш кыргурнать, хыйн вутлы жебе мана чырине хускатать. Шри шари аржури, халгаран кышкырать, ура хушса югереть, адаштарма дрыжать. Пәдемденже тапранна, ман бұжыма ещень, Пәдем тама капланна, ман илешень. Мунжа ии будеки, мұнжарашық марикен, шуржар вғытілінже варманда да бурикен. Візем чілхе ғыларза, шылне ерзех витлеще, айван жуна хоратса, пучесіне сілеще. Шурымдарық тар юғад. шы ветейін жав, манан жүре кыртладат, тұқса гаят, тейін жав. Жүре жунат, шурлать. Сывлаш ушма вылбамаш, шактамы крандуғасшы. Анжа хузал кылармаш. Кужаушрым, пхадап, хурапәлі чинжин, анне бұғат манжине, кушулдығат шәржине. Те он келі бұлышле, бұл хүй бітірі, анжақ бірек тайылзан, хуравырман, лып пүлже, тухрым адыл херіне. Адылшыве хумганать. Хый хум жіне чэннебек, манжрине туйнать. Адал жінжі шут уях, пагать кулза манжине. Хыва жінжі ват уяп, са сасыне. Манын кымыл патранать. Ништа гайзеге межук, манын чуны мыратать, Пузармашкын. Сарахер жүк. Шүллі жырандыр ринжен, сікме қадірленнічі. Әмір хурлах күричен, пәтме жуғыш тытначы. Сілбі, ах тивледім, ангалаш, тивледім. Анжах көжімін үнже, ах туры жым, да вас, тегалас мар. Тегалас, Сілбі, Мэскер тивледь, Ах, кала, тивлеть, курдам сильби эпсана. Санын сыну мангужа, сазардыга курынжы. Эзі мана чыннебек, манжырене туйынжы. ах, тивледім, тивледім. Эп кунда, санумында тұрадып. Хам телейзір пушымба, сан алына парадып итлезілмес мана. Калас пуля. Чытма жоқ. Юрадаты пепсана. Санран бушне кунда жук. Езі мана юратмазан. Петре манын савныш. Мана думазан. Иртре манын пурныш. Сильби. Дивлеть. Чуным. Унка горешіне үгейді. Тивлеть. Ах, Сильби. Сильби. Юрадады беп сана. Тивлет, чуптуза Сильби, чунам, шылдырым. Шухышламан еп кына. чатна булзанда, бұлзан беп халя. Элек күшілдік санда. Паян ебе, телейлі. Сильби, епте жавах, тивледім. Савначуным, сильбижем, ах мэнжінға и патша, тінже батши эбі мар. Мэнжін тінже пурлығы манын алымсын синче мар. Сана патша булзасын, ылдын жұртыра усрыттым. Пәдім тінже пурлахне, пуянлахне, ырлахне, уру айне хурыттым. Тінже жабетывыттым. эбе дұры булзасын, Мен бур тінжіне, Эбдітса тұрзасын, Перештізен шарзіне санасықла тартым. Мен бұрсы зіне санын чуротаваттым. Сан илемнетін жібе, көнебей дешеребе мұқтав юрри юрлама Эбі хұшса ғұрыттым. Шылдырзіне, уйыға шүлген илзе аноттым. Көгіруба жіне тевейт туза шағыттым. Бір жакшуда хевеле, хамвалли хыварыттым. хамка горды чирине ына кертсе лардыттым. Унын чытми ышшибе сана ышыдайыттым. Унын пітмі шудебе сана шудатайыттым. Сильби, тивлеть, аплагалашса хивеля ан шиллендер. Кирлі марлысы ақпа шактелея ан пітер. Тивлеть ыдаласа, савна чуным пигежем. Сара сильбижем. сілбейжім. Хам юратныне эпхам епле каласа барам. ламан калама, не шаврынмаш. Юратныне білдерме урық сымақ тубынмаш. Сілбі. Пәрі сымақ сырман Калама жүксавнат, савнать, геть хускална, журласын туйнать. Тивлеть мменншн маларах мерень мана. Ах, ща кунсенче хуйхырза, шалдах кайрым эп хырза. Тивлеть. Эзі мана савныне, темме чыре Черевут Чыре вутсыр жунныне, пілдіреме вай щитмері. Юратманне білічень, питті былак шавазап. Юратманне білзесін чуна жиет, шылт казать. не білічень, шын бұжынже шанжық пур Хурлық пусны бұлзанда, малашне ұн әміт пұр. Юратманне білзесін, чыри ұнын жұрылать шәвделейзір сұрандыран әмірек юн сырхынать. Әмітленне әміже, тымарбех казлать. азап құрма хуйғырма бір гына Шавынбайып келмерім. Вырмандыры хурланза кушулдықса, ахлатса, шак кунзенже шудерім. Сілбі. Ман шухыжа пілмезір, мін хуй хырны. Эп еніне сізмезір, мін жул кушул эстакны. Кевлейд. Сан жын кушул гынамар, кужа чавзагыларын. Парақсасын есмана, пужа касса брағып. Санран бушне эпі кам, эп аман, Эптузан тузан, санба булзан, Эпекам кам, эп телейлі тураран. Анжах пере уйрас, куншиде спек шак савына самантрах калама жук, чун жунать. Сильби, тивлеть, чуным, Эпсанахам санахам величень брахмап, чундан чредень, сана юратып. Кивлеть, анжахманын кужыма, ингексинге курнать. Чун сүленеть. бек, вайлымана ғырадать. Сильби. Апламана шанмасным, юратны не курмасным. Тивлеть. Эбезана шанадып. Юратны не курадып. Анжах тура жирнінчен, юланутпа ирдеймен, Хывна булас шыбундан ништадар кереймін. Сілбі. Кірлі марба жүріне анда прадах тарғашын, аттеманын иреге илме кача барашын. Уйрыласы булсан да, персанраншех выл буля. чарына булсан да, санраншех эш чарыне. Дивлейтім. Эх, пылғарын адал варман шапчыге, сан сасуна илтсесень камын чуни хускальме. Сана бірде курсасын, кам әмірі юратме. Санын шылдыр күжізем, кам чарине шыратмеш. Шавделейзір зуландан әміре юн юхтармеш. Санын ашы сумахсем, кам камылне шыратмеш. Взем тискер гаяга, ек туза бұрайеш. Санлемне бір күрзан, епмар, чулда ирелі. Епле хыды бұлзан да, әмір күшшіл юқтары. Шүлі давайыз хұшсан, әмір вырындан валхускалі тапраня. Сан хыжындан юлмазыр шуза кулгалі. кулгаля. Епле санран манжыре уйырылма пулдаря. Епле сана, манбеге, кымыл бұрахмағые. Шук чырене жұрзасын, шыбыштарма эмел шук. Чуна туртса кыларзасын, каллех лартма майы жук. Сильби, пылғары хевелі, әмірліге епсанын. Эс ман чірехілгеме, туры болдын эс манын. Шыба бере уйырзан, санын мелгі эппулап. Шур жыр урлайыз кайзан, санхышындан эп юлмап. Езі күшшіл дықсасын, чрене ғұрып ұштарза, ингек-сингек бұлзасын, сирзі ярап жұптыза. Езі тілей күрзасын, хам азаба бұдарып, савын савын күлзасын, сан бірле савынып. сельби. Савна тивейт, исху, ыдарайми лемле. Манкурайми ташманом ырым туза прае. Санчырюне хыдаря, манделие петере, иксемере икене уйрайзавал яре, сана турса илиде, мана печень хваря. Тивлеть, щук-щук, асту, акивель перегура завнать. ышын бұқса біллезе не валдығад. Сілбі. щук шүк тевлет, щук тевлет. Асту хальхура білет, ына карза илейре. Асту зал барбек, ына Шаплағын деманада, ұзал дұшман бідері. підере. завны уйырза, хыртса ярза влере. Тивлеть. Щук-щук. Аплавулас щук, кленші завны дуз. Сана юда парас щук, эбе сыву дана чух. Хурада шман дубынзан, алламбур, аллым бур. шлама, мезень кашлама, треклишевича шыллым бур. Мына казасим. Сильби, сильби, керхаля, ажу деть, варанче. Сильби, мана дивлеть кедеще. Дивлеть. Сыв бул щут чалдар. Ыдала сайлеть. Сильби, Хыжангур пілесчі, тивлейді. Бірзі хитрен кетседір, Сильби. Кетеп, сыв бұл, тивлейді, Ах, Сильби, адыл жіне дуға бар. Уйық шүтті айынже, адыл хумне бұға бар. Сильби, юре, тухып, сывы бұл, тивлейді. Сильби, бірре чуптуға, тура бул силби куриш да, каш палла Зубулы сыбул эпинь ыдаласа илетте чуптывать сильби щите яр мына казаси сильби часрах сильби Эшсем бур тивле чуным яр анчар тивлеть вжерсе арать каяхи пинзавны хер Каях савны шылдырым. Адылбатне тух Кетсе Кетседырып шыпчығым. Сильмим Тухып, кетех. Керзі каймадырать, каялла шафрын забығать, тивлеть. Шак тілде шурзі хитрені пулып. Вады юман ділінже сына кетсеп тарап. Сілбі керзі каять. Тваттымыш курыну, тивлеть пітшень. Эх чунзавын, Сикчере, Сильби Сильби юрадать. Йылдырдатса тұр дінже, чундан санатарғаслап, Шапчак юрла юруна, янрат хура вармана, адал, хумхат хушывна, тапрат хура жыранна, кашлах, шавлазам замвырман, Пәдім шуда тәнжіне, сестер манын телее. Шуда евел, ашуба шу тәнжері деме, пәлдер манын телее. Атяне, тав зіре журатнышын, пыхнышын, тавах пылғар жыршывне, шак телее панышын. Тивлеть, вармана керзе жухалать. Сценам вахытлыға пужы юлать. Адыл шинчень Тәрлі хужазем, суду илю зем тухаще. Сцена жіне мала мүш күріну. курну. Етнербе суду үлі зем. Етнер. Шитремірде. Тахтарға. Аслы хуна стелем Пырдак кітсе тұрырға. Ун ирікне әппілем. Чадыра керейд. Ултымыш курну. Шавземех етнерзір. Норман хужим. Пылғар тінже мұқтаве. Сана мангуш күради. Тінже мұлі сан урлы үш сайырсе жүреді. Хевеляныш педу хүшне әзі палаштаратна. Тінже мұл не бұрлық не әз салат Кондыр бала жүре. Әзі пірлештеретне. Тенже суду илюне, Эзі бұлғар хистетне, Сан мұқтаву тенжібе, Аслы теніз бек, Сарылна, норман жерне Пырза үкне ұн хуме. Санын суду илюне, Пұр жердеде пілеші, ту туурла, Сутлы хилзе келеші. Сан бұрлықна хапсынза, Келдім күнда әбіде, Кит шевебе шілебе, араб хужи. Магомед пророк тенен шур жархерли тав сана. Сана Аллах пиллехе, әмір дадырсық лаза. Грек хужи. Византия шәрінчен, эгей тіне шәрінчен, килдем әбі суд тума. Пылғар жіріне келечен, харушы шыржыв дейнетчі, Хам кужы чен кискер халық тенечі. Византий чулчын шукта, шандалықта урықта, анжақ ұтлақ нажармар, қаят кунда мандавар. Китай Пұршын шырын чен Китайран, хевел чен Пекинран, Эдем бұғды хан ярат полғара, хой салам. Инди хужи Хевел бахна шерди, тенжи чапе ылдын инди сана ярать пылгар залам, ун ячебе пужа даям. Бухара хужи. Шей женхерде бухара, ярать салам бұлғара. Скандинави хужи. Кава хуппи баден жень, скандинав сенжерен жень, килдемебе былхара, шыржыр урлы сут тумам. Славян зен хужи. Карпат шинжи полгар джап не блеще, варман урла ту урлы, гунда күнда жүреші. Шитчіміш Леш Лешсімбе етнер, кыштырзан патша хэйн зембе. Етнер. Хун алыбе числы зулзагадардать. Пурди хуна тайлаще. Хун мингерлі бұған жінжеларады. Хун. Сывый, тавсие, мене гирле епсире. Араб тайлза. Салам алик аслы хун. Үтле мана ыры бұл. Хун пушне даядь. Араб хужи. Таза мәккі хулин жен, туру жүлі бадын жен, корандухны шыр жывран, күдем сана әп салам. Тайыладь. Аллах сана хладыр, пиллех ядыр, упрадыр, Магомед пророк келли санжын узыллы булдыр. Саншы жывра бурынма, мержен давраш суттума, аслы патша чармасна. Хун. Алик салам, тавзана. тазаденля араба, ирек паны, суттумам. Араб тайлать, кайлла грек тайылса. Эллин патшалахен жень, эгей тінес херрин салам күдем эпсана, сана. Анчар мана Хун. Сирень афин кулырда, перечарушук кибе ирек пулі санада. Грек тайылза вырынне тұрайды. Норман хужи тайылзам. Норман зенен жырынжен Тәп эп килдемм, келдім, мизем шалезем хамба бірлеп күдім. Суду үлі думашқын, эпедем, әбідем, пүшнедай задрать. Хун. Сутту, эзеде. Норман, тайлза кайла жығайд. Инди хуши тайылза. Үлдін яви, индирен, суттумашқын эп келдім. Үлдан гемел хақлы жол хамба бірлеп күдім. Сана вуннымыш пайне, парнидезе барадып, санчырынде суттума сандан ирек ыйдадып. Пушне дайзадырай. Хун. Сутту эсте, чармастып. Инди хужи врынне каяйд. Бухара хужи. Эп хирди бухараран, Абдул ибн Хариф ханран, Күдем зана хун залам, унжаджбе тайлам тайладь хун. Тавах, тадамен, бухар хучи. Эпте судалах күдем, анжармана суттума хун. Ирк пара бепсана, китай хужим. Хевель ывылля, багдыхан, китай хулинчен пекинран, сума суза хун тайлать, сана пызык салам ярать. Тайлать хун. Манын аслы пичине, чут хевелень ывылне, мандрангала давранзан, питте бызык, салам. Киттай хужи тайлать Итле деп хун, анжах мана, ирік парзамче суттума. Тайлать хун. Багды ханан журине, аслы киттай хужине, эп чармастып суттумам үттізене бана бек, ирек парап санадам. Китай хужи таялса вырынне драть Скандинав хужи. Э баслы хун, шүржірден. Скандинав сен жірінжен. Килдім күнда суттума. Ирек парчы манада. Тайылать хун. Сутту эзіде Славян хужи. Славян хужине ирек парчы хун. хун. Нигама да чармастып, пурниде ирек парадып. Итлей етнервізіне ман пижеде бұсса бар. Хыснавалли вунымыш пайне тавардан хвар. Етнер тайылса. Итлеп хун кайрымыр. Хучазем хуна дайлашеде, етнер хыщын каяшым. Сакырмыш курну. Хунба шывыхшын зем. Шак вхыда сцена жинче тетімлензе жидет. Кукук бағытты вежен кайық сасыземде илдінмеші, Кыштырзан шыпчык сем юрласа Хун. Хевел анче. Шоғалчы. Варман хышне бұданчы. Шыре тәттім хупларе Тінче кана Шакаш канля ирдинче. Индек синдек пульминче. Кажир терзе кунгурма. Ыра дура биллинче. Каяр. Ыра каш пулдар. Шут хивеле. Пеледе. Ыран хигун гурмаш контура зире пулаштар. Перлемшивых щенным. Кажа канли иртерме тура зана пулаштар иккімішші вұқшынны. Төрлі индексинге крен, пирішті за хладар. Тайылашы де, келізіне каяшы. Хунба икішін кына юлашы. Хун. Шапчак. Сан юру, жын баян хуйғылла. Мән жереден. Мән сізен. Камын хорлықлам пірремшіннім. Сывлы мюгеть аслы хун, сивешынын, пызылын хун. керзе выртса канас пуль, вагатлам. бить сена Кереші, сені пір вағыда пужы лать, каштарзан сильби тухать. Сильби, пәтчень, тұхырмыш курыну. Кивлеть. Волчок. Ах, тура. Хальди узал келменшке. Шурзеке тен келептет. Шаплар денескер, улдаламеш пачырда щукине шет пурдуре. Юратны бега халех вал пачыр шет туре. Кичан, те на блеще Штангына білесші. потронать патранать. Штагай загресші халепе кетнечух урхибешет пуплеть. Аржын чуня мунча чул, он шухышне камплеть. Щук-щук, минип калажап, я яплатува щук, валы ыра, валтаза, шын не тыгас щук. Анчах, пеллеть, калага, унзамахи тюри. Ыры курса бұрынма мана ба пүрне жи. Эс чын местін. Шут апла езі анландар. Шикленеве пужымран хвала заескалар. Мен есхири чын местін. Мен манса сайық местін. Апла шепчік ескала, пузар манын чуныма. Девлет мана чынақта юрадади. Прах межи. Мандран айван талахран, уйрыл закай межи сымақ тіліне шинжен шыпшық юрре елдінейді. Анжақ сымақ сем тіліне сазардық вылчарынайды. Мін чарындын. Ах, юрла, мінде бұлінсіз етнем. Үрдура ескала шыпчықала білмезен. Адылы хуме, эскала. Ах, турыжым, мен Шак Жак вғытра хула жіне херлі шуды үгерес бұлайды. тухны бек тойындыр. Инжетрен халах шавланы илденейт, малдан хуллен, ундан хыдырах-хыдырах сильби. Ате, ате, вот тухна, пур енженде бұлғара сазардығақ вот хыпна. Чадырбатне жупса гаять. ате, атте, часрахтар, ате, варан, шунатпар. Чадыра керейт. Вуннамеш курну. Урамзине шерлесі хлаган шадырнакне шадырда тарза жупса гайжайт. Хыйппетем вайбакыш крать. Варанар, тұрыр, шунатпыр. Выл гайзан кыштырзан, халық сценатарах варманалла тарать. Вăр Вар хураксем. Икимшин. Ах, шалар. Премшин. Ашта гаяс Вишімішін. Пыданар. Сазым. Хжалда. Хеш пегасре, ай ай яй мүшін, Ташман шаре! Пилікмішін. Петремер! Ултымышын. Пирін шарашын ерне! мүшін, Тарар, тарар вырмана! ачам Ақтурыжым, ачамзем! Тұхырмышын. Анне, анне! мүшін, Ай, шидеші! Вун бірмішін. Тышманзем! Пылғар шаре чакса сцена жіне духать. Взем хыжінче тышман жаре. Тивлеть араслан бекша бжать. Сцена жіне туксан выл патша чадрень алге патне дырать. Тышманзем «Ура! Ура!» тивлеть. «Анчагар! Пылғар ятне! Ан ярар!» Тышманзем «Урра! Ура!» Ташман жарын бұжы. Нөк керзем, Таражар!» Тевлет. «Ах, сілбей ешалар!» Тевлет алық бәдінші. Унда вражінже ташман салдагі зен вілізем. Тевлете хешпей жабашы. Тивлет үгет. Тивлет. Ай. Эбе вилеп. Силбие ташман алыне ан барар. Тышман шарен буже виштават нүкербе чадра керек Тивлет, пылгарзем, хун жемйене керзе жылма таражар. Ери давра вилеймен салдаксем ахлатны, Шол шыдырда тарны илденет. Аякран сцены жинжен тұқса ғайны жарзем, Шабышны саз илденет. Дивлеть, Савны селебе. Эфилеп. Юлашкин джейн санзынна травага курасчы. Санын ырысасына манын илсе вилеші. Санжан сілбе Филипп, ана езі Ай, сілбе виледен. Тивлет йыныш савырдать. Чадырдан хуна, сильбие, мына кышне, пашсине ташманшыны зем хузаглараша. Ташман шарень пузже хыжалдан духать. Тевлеть. Сильби, сильби, сыва бул. Сильби. Ах, тевлеть. Тивлечь не угеть, ыдалать она чуптывать. Хун. Эх, манында піддеше шак намыза горечень. Тақшан жерзе вырдашы, Эй, шут пәлле шут хевел, шүлген берзе ежілзе, анырманын бұшыне ажа жапса чапса бұжа. Илер жавза мангужа, шак намыза ангырам, шырайынжы эпулам. Чаржавы икемеш пая. Премш курну. Ташман шарин пуже, хыйыншын зембе патша вырынен жыларать. Кыш тұрзан, пылғар хунебе зем Ташман шарин пуже. Кюрдер барын изіне. Нюккер. Халех әмбі. Тухать, унхышынжен кыш тұрзан парын на пылғар Нюккер, Нюккер. Чыры күшлензе әмбеве, Чүз кыдардар бұлғарзем. Хун. Шұрал чыре. Куш хурал. Шак намыза ангурам. Нүккер. Итлеместінем, мен герем. Хишне кыларза. Якшакна кидетрем. Хун. Бұлғар, хергень, ангерень, хуну жинян жилень, Эх, ват пужым айванчун, щитрезана хурагун. Шак за курмашкан, шак хурлыға жытмашкан, Эбе патша булдым жи, чуным, еплее чыдын жи. Ташман жарен бұжы. Мәнь пупледіне зунда, эп хушты не тавасмар? Эскам вара, эс чура, түткін рижын патшамар. Асту йывыран болдар, алуна ирік юлдыр дезейн, халек пушнадай. Эзе, тузан, эбі вай. Хун. Ах-хай, ах Нюкер. Ну, часрах? Хун чыргущи жинеларать. Ана гура ытты пылғарземде. Пір сильбі жех ура Сильби. А Атте! Мӹнь тăван, кама камвал, ына пущапма, атте, анман хучапна. Хун, анчен херем, эп чура, тайын сильбезына, анман, ипир тыткынра, сильби. Ман тайлма? Щук, пужа халих шапса залат аттыр. жуныма, тадықлаза қылардыр, хам иреккен алмап, тұшман шарын бұжы. Тай халі! нюкер, Эй, әмбі! Зілбі. Кискер кайық пұшлықне, пылғары хере пұштайме. Тенжен чыт минамысне, пылғар беги чыдайме. Тұшман шарын бұжы. Кутын. Сильби. Сана тайылма. Кам вар хес. варгурах, Нюкер. Она жапса брахма, эмбю мана анчарах. Сильби. Шук, пужма да хивильжу Хивил жутты жугаля. Эмер юхны вырындан адыл живе хускальме. Щук. Пылгарзень херезень. Хравжах мар жрисем. Візем ташмана, пулдараще кышлама тышман шарин бужем. Кам варайыз, чарузар! Сильби. Сана менеш. Тышман шарин бужем. Пелестек, пел! Сильби. Кирлек пулзан пел чонзар. Шак хун ере. Сильби еп. Тышман шарин бужем. Эзе хун ере ахаль кудан мари кень, Апла Чура бұл запах. Эш түдіне кур запах. Лажа думан эшсене сана эбе тударап. Кудын сымахузене. Кулень асраты тарап. Сильби. Шыхан. Тышман шарын бұжым. Сан илемлі пить кучна. Ют шыр живра санын пүтсір сымақына, курра вада жуна сынжырбала сынжырлып вада гунне хіргенмеп мазар шыдық чавдарып пәдім пылғар шыр жывне теп еребе тустарып хун сильби ангала жапла хына хуес кирлі марлы сымақпа шилен шиллендерен. Әмбі, туры бұл, мақне ан итле, вадашыне ұры бол, херемес ан жиллен. Чына хурландар жывылзан жүріне әмбәвем, Анжақ әненес мана, вадынде үйгенеп, санавыл хурландаржы, ұншын әбі тайылып. Сана чын тарықтаржы, анжақ кажар, тархаслап. Тошман шарен бұжым. Сана старик хергенеп, ирек парап, хон булын. Шолран шола куланай, пар замана пурынын. Анжа херне кажарма андархасла. Тытканра, манын тимер аллымра кыш туртын запахтырға. Чурагунне курдырган Хун. Шук! Щук, санчуруй эп пулып, мен хушныне шылтывып. еше жирок пар, итлембю, эскажар. Мен илестен шавнайл. Ылдан кемел, тир тавар, тыры булы вылехи, еманада да бужебехи, анчағана ирек пар. Ташман шарин бужем. Міне ерлес мана, Ирек парабепсанам. Анжағына анытта, хырғам күнне курдырғам. Хун. Унзыр бушне иреклех, мене мана. Эх, әмбү, мана ирек парзасын кажарына тарғашын, кажарына ухмаға, пірачамран турыжын ану замес мана. Вадыкунын илемне савынышне телейне турцан ил, ан пөдер, вғыцырақ, ан влер Тышман шарын бұжы. Андарға слайыс мана, шук! мепсынам. Хун. Санышында чун бұлі. Аттуэбе ерейдеп. Уружіне күшшулі шумыршыл бектагадап кажарына, ангюрен, кыза анжиллен. Ташман жарин бұжым. Шилле ярансым ақпа, андарғаслайыз манам. Хун, әмбі, шемже чүріне, итле мана ватшынна. Кажар манын хереме, пландарға жынна, сан урына жұптывып. Сильби, атте, атте, ван. Хун, Турра тархасланы бек эбе тархаслап. Эмбю, кажар зилбие, эбе келдавап. Зилби. Их, шыр шуралдар айра, үйгем керзе дамыга. Пәлет андес ижілзе, пыр тустарза пұжыма. Хун, эх шакуна гуричень, менеп аша чул булман, шелень булза журалман. Хура жілен пулсасын. Күсмі ингек сингеге сықса бідере еттім. Ажа чүлі бұлзасын, әдемін хүтшіріне, шапса шимжеде еттім. Үмбі, ан күрен, чунна шимжет, ан жиллен, кажарана, пармана, үлтсем, манын сасыма. Тышман шарын бұжым кажара щук тереммеп. Каллех кажара щук теп. Хун. Итлембе. Хывнаху вайлы дезиан шутла. бі, Ырангам. Она шухашла. шухышла. Пирин кунжул, першив бек, шынгырдатса юхай мә. Сазардыға хыйынгек, я гылт сиксе дуғайы ыран егонкам білет. Ючынзіне шакланын худашманна Акманбек шере юксе пуштайын. Шакнайым бі, эсанман. Вайлы чухне ыры бол. Халі пәтірі сымахман. Мен давастин. Шавнаду. Дышман шарын бұжым. Сан Кымыла кайрыманне. Выл шапла, шапла. Анжах, ну юлем. Савын старик, выл юлем. Хун, үрэмпі, тавда буш, ман патша, мана буш. Ташман шарень бужем. Әнде итле Урық сыма сана қалам. Итле. Шулран жул, ылдан кемел, хақлы мул, вылых черлях тыра тир, савыт саба, тылла, пир, даран ярзадыр. Хун. Илтрім. Тума тарышып. Тышман шарин бужем. Анжах тадагымен. Сан жәрінде манжынзем шып пурде мар. Хужазен үлі донышын түлес яжы ан болдыр. Хун итлеп. Тышман шарын бұжым. Чару бұлзан, манахиріш, шар тұқсан, каллех келмеш ұлзіне, эбір манза кайма бар санхула ялвырынне комрак туза хурыбыр. Уражне трать. Шакна анманес. Итле. Мана парне гадырле. Пірзіге трен манбада, адыл батне вармана, мәнгерліне күмезен, еммен бұлейіншіт мезен, сан бұжу маналарам, асту, маншар құларам. Иккемеш курну. Ташман жарен пуже хыйщины зимбе тукса гаять. Хун. Итлеп. Тавап. Ах, тура. Мен курмала ман бульче. Эммерлихих, чарухурлах, петриделей. Шухальче. Эй, адалжам, Илт адал, манхурлыха кур адал, хыван вайла шывында, пудар мана эс адал. Итлері шүллі жыранзем, Үйгер манын пущине, хура чатлых варманзем. Шутса тухыр ман жіне. Итлер хура жығанзем, Чамса илер мангужа, Илер выжі кашкырзем шизе ярырман бужа, Итлер тама кузалзем турца ман жуна. Вара хурлы хен хурзем тивейме чешман бужа. Эх, мен жын шуттен жене, мана анне журатна. Пір хурланма, пір еме мана тура күн Сильби, аке... Лаплан еремень. Пузар чунна Хывыл Хыванхаклы кушульне міншін шыре тыгашын. Хун. Эх, силибием, силибием, савна чуным, херем Эпе Эбе мазан, камын кушуль спор. Эп хурланса емезен, Кам тарықса ерес пұр. Савынмашқын, кулмашқын, ирце гайрыман гунам. Пәтме азап күрмашқын, Ерге жетре мангунын. Эй, шуттынже, эх чуным! Херні ыдаласа, Савна Савназили бі, маншуттам, Мен ментвас, шак зашта хурас. Эх, шурал чаре, яркужым, тусагайчы а Сильби, А те каштлаплан, пузарчунна, ангулян. Эх, слепейшим. Ан бузар, ес манан Савны ерім. Ах, анжар, юхма манын көшіле. Манжарела планы чень. Хура пуля. Кущуль юхми булычень. Адал юхма чаранем. Сильби Пулзасында ахате аньер, ахчарку шүлне. Ате, ате, илтерне шемшет хаван жүріне. Манын шамрак чунама сан кушүлзем жураща. Манын тулны гамала сансымақ хужаща. Хун, анжар мана. Ах, анжар, манжереме ан бузар. Манын жырелі планме! ме, Вұл әміре тапранна. Ингек синге шухальме. Вұл әміре шурална. Эх, күжімзем, ват кушсем, сирде сахал кушуле. Кушулю хурлах пӹдерме, кирле адылшив чухле. Хурабелек тапранес пылғар жіне капланез. Череслесі шу шумар, мангушулем пул шумар. Манан ингек сингеге, шишем шишсе сестерин. Пәдем шуда тінжіне аша шапса бдерін, Хускал дінже вырындан, ман бабырле эскулян. Кашла... Шавласем варман, мана гурайыс, хурлан, ах, ер полгар, ер полгар, кущуль юхтар жырмана, шуттен жіне шурзаяр ховын таза кущульне, шуттен жері сывы паян магрмалы кун, тамак, Тапраны әзіге, еніші тірбеледе, Ах, ер күжім, ер күжім, шавлаза күшіл юқтыр, ват пужым кайдыр тусса заланза. Шүшне жылад. Вәжір, вәжір ман шүшсем, Пұр жереде заландыр. Канлік білмейді валзем, Йыцагайыр, саладыр. Эй, пурны жам, пигамбар, пәдер манын ызыма. Хухурлықна мана яр, шыдар манын көшіма. Вилім, тұс хуалуна. Хыван шивчі жавуба, чавзакалар жүніма, пырағына тамыға. Сильби. Ах, ате, ате, лаплан, сан телею петменьха. вады кунна иртермен санын херю вилменьха. Хун, ана ыдалаза илзе. Ах, сильби, сильби. Ате, аньер, итлехер не танакер. Хун, ах, сильби, сильби, сильби. Пәрес кына манвалли. Манват куна упрама, ман жуныма ебатма, юлтын пәчен. Анюне вар хурах сэмбдер жеш. Санын те тюне, узал зем влерчеш. жеш. Эх, ыры тура, пигамбар, шуттен жереш та чынлық. Асту, асту жерде кушуль югать, юн, шилах. Ашта санын чанлаху, ашта ырлах, иреклех, ашта санын хваду. жинже пір Мен Міншін тискер ғайыға, тискерленме вай баран. Евашскере айвана, кущул шипи ты таран. Ыра тухырапи хамбар, мэншэн хаэс щилэллэ. Ах, мэншэн чаваш полгар пір хурлыға тивэшілі. Эх, мен пэтям хэнь хура, палгар жіне ярадан. Мэншэн пэтям хурлыға, чавашщине тыкатын. Мӹнжӹн чаваш пырмаях, кущулебе тар тагать. Мӹнжӹн ялан-яланах, халық юне шеш юхать. Етінжіре ырылық, чанлық біртте шуқтажи. ттеннчере сәмзірліғ, патшаланса. Трачи. Епі бар ес худа чанлық пекек шуқтайым. Шақтын жіне чаршуйттан, хый алынче тыдачши. Эзі туры бұлзасын, чанлық шуды пулетші. Ун жудинже сәмзірлі келеді ұқсағайчы. Шук, эс шук. Бұлзасын, сәмзірліге курыттын. Шүлбе юн жирмине эс пиғамбар чарыттын. Анчах, сирби, анкалаш, дұры күрене, хамыр айбагура валхали дешілленне. Хун, чанах силби, чон бұлі, эс каланазымақсым. Хамыр пызық пызак шын, шитреш пулеша күнзем. Вишміш курну. сембе етнер. Унба бірле ташман зем. Етнер. Хуным, ташман әмбіне, леже шиман парне. Хун. Чынахта. Эп мантым. Шак ингекпе бұжымба. Шалдах ебе жуғатырым. Адер. Каяр хатерлер. Хунба унын зем етнербе тышман жарыншынны тұқсағаяшым. Тваттым шкурну. Сильби пічінех юлать. Сильби. Кайреш. Вара парни зембе тайлма. Кайреш. Эмір-эмір әмір епіл жапне жуғатма. Эй, туры жам, туры жам, шүлді шуды хевелім. Кушілібе пәвенне шын юнебе хереліне палғар жырне курмаз нам. Шын хурлық не туймаз нам. Эй, шут пәлет, шут хевел, мен жын жынна мен ман манвада атеме хін хур ярза підерден. Мен ман шамрак чуныма, ес хурлықлы тывадын әмітленнемі әміде тұмарыншен тададын. Шақ намыза курмашкын, еп шуралза үснежі. Кушулбепі шумашкын, ирекетсе илепші. Шамрак әмір, шамрак пуш, мне керлес мана. Вилім шафи, мана пуғыз, кылар жавза чуныма. Анжа епәттіне кирлішкеға. Тивледе, ах турыжым, ах тивлеть, камплеть. Валвильный день. Шупса духать, стенах жінчень. Тивлеть, тивлеть, ах, тивлеть, ашта та живал, камплеть. Ах, вал врдать, вал Мӹнь твасман, шараюн, тивлеть чуным, Тордите. вильне, пәтірі маншут күн, тивлет, илт манзасыма, тарғасыла да беп санна, шут савны чуным, Ес засса, илтіме істен, санын жынна кам еліне. Мән жын хирішчін мезін. Пәлдім. Чарел ғаня пулдыр ташман, сан жинже. Чынлық шукмар, вылып тубе, чунлине шаржинже. Лештен жүре пулзанда, Ана, ахальхова армия. Туры ыры бұлзанда, юндықны не качарме. Тивлеть, тивлеть. Полгарзем земча кунда Саза, Мискер. Мискер. Сильби, Ченер рамжа, шта живал? Саза, варманда. Сильби, чуп тебе вармана. Саза, туба епши она. Сильби. Ятса кәрір тивледе, пирин бада Ай, хулендрех, хуленрех. Чунни, бедембех. Тивледе ятса кәрейшім. Пилікміш Сильби, тивлеть, она ятса Сильби. Тавах силе, тавдавуш. урарах хурарах, хальгерлі мар, кайрах тивледе етса керекенсем тұқсаға яшым. Ул тымыш күріну. Сильбибе тивлет. Сильбим. Тивлет. Чуным. Уч кушна. Савны чунне. Анхрат. Шекле чуным хубушна. Манкамала. Ан патрат. Хаваны шылдыр кучуба. не маншине чунамшам хыван шынгравса суба. Чуна пузар таргашын. Эзе вильня. Ильтместень. Ман хуйхма туймастын. Эп енене сисместень. Ман кушуле курмастын. Санын шылдыр кушсине. Вильям аллы хуплана. Санын тутуш варна. Вилем сахса шуратна. миса сасуна, хураташман вырлана. Санын чунна жүріне. Эсірел аллы кларна. Шақтілі дичин, ялан тивледе жүптывайды. Сильби. Эй, шут пелет, пах кунда, көштер пульчи! Унунчун нильнебе. Санын кымыл тульчей. Ыры тура. Мінбе выл айыплы санумында. бе күрендер жывыл санын ыры кымылна. Шут пәлет. Выл айыпсыр. Никама выл хурдуман. Унынчуне шылықсыр. Никамрандавыл кулман. Ыры дура Мӹнжінға манран илдень эзана. Мӹнжін манран уйырдан эзі манын чуныма. Хыжан, мінбе хыштілге күрендерді мепсана. Хыжан зана манжілге пырахны мухтама. мұқтама. Шичмыш Леш сембе мынака! Мұнака. Сильби, ажу кундай. Міскер әзі Сильби. Ах, мынака! Эзейім. Мұнаққа. Міскересі жередін. Сілбі. Тивлеті вілне. Пәлмезнем. Мұнаққа. Мен калажан. Сілбі. Мнак Мұнақыш бірза тивледе бұғадым. Сілбі. Эх, турашам. Хергензем. Манавали Шылана. Узал вилем аллинжен турца илзе пар мана. Эзі чертме бұлдаран хергейн мана, черт ана. Мнака, сілбі, ажу штагайна, питкирлічі чывыл мана. Сілбі, ах, пілместіп мнака, мнака. атя бірлі жырама. Сілбі, каях пәчень, ман бұжа, урах шуғыш шемірейд. Савны, Савначун, тивлеть, мнакыш пушне силегелетте тухсагать. Сакрымыш курну, сильбибеле тивлеть, сильби, тивлеть как режине юксеереть, шуптовать. Тивлеть, тивлеть, ильтмана, Ихтсе манын сасыма. Савны чуным, уш кушна, эзевил. Сисместін, ускалмазар вырдадан. Ман хуйгыма пәлместін, чунжерене журадан. Шурыл чыре, ах шурыл, пая-пая уйырыл. Ах, ер ергужам, ер тадалайза Ük puçam. Савни вилзе выртна чух Мне мана бурнаш. Лештін жере завнебе, пулі бере савнаш. Анжақ вилім хергенмеш. Бірін не гарза, савнызіне уйырза, азап ямажы кленмеш. Эх, хам жіне хам Аллах умашылық пулмазан, пюкле вилеген жуна тура айып тумазан савнизан ба пулаттым. Хевел, пулажес мана, пулыш мана ивана, херюрен херю бақса, ярес мана шундарза. Шишем шишсе вудкалар, манчырене ил, шундар. Эх, илт ажа шап мана, пыр тустар мана. Вайлатавал ах тапран, шут пәлетпе эс андар. Их шар, самес мана, мана хурлығым бала. Вилем, хаяр вилем, тоз ман енне, хыван шивджа зімбе, Шурза андар чирене. О, херзасы, мэнжэнь эс, Ытлахыды маржы жав. Вилем жінзе илмес ытла шимше сағал манзасам, бек манзасым, кемзірдетсе тарзасын, ебі тамық тебінже сынчырланып үраншын. Эх, шуттінже, шуттінже. Чергуши ларад, мене спызық шилелі. Ихтурыжым, хивелжім, мінес хыта чареллі. Міншін мана Ивана вілім эзі памастын. Савны біле бірле бұлма ірік мана памастын. Сікседірать. Эх, шын бұжы, мен салтын загаймастын. Вайзарланза та тапра бұлза вұртмастын. Шута хивел, шут пәлет. Коллекчер күшешінче сана эпе Пар Парман жунае вилем, чундан зана келдава. Вун бірміш курну, лешсімбе азамжым. Азамат. Жәк шурда туры не ядар, шүт хивеліна, сыхлаза дадар, хүжізе мұнын келейлі Әжізен візен, шавын забыччар. Вылық әржізе бұдар, суду илеве, тубашлы бұлдар. Акны тыры бұлы кашласа кайдар. Тинес шывебек, хумханза тадар. Шакилден жұртран, ташмане пистер, Ун пуянлыхе, кунзерень үстер. Әмірі унын варма пыдар. Кун жуле унын савыныш пулдар. Эс міншін мана сильбим, сілбейм. Мен эшпезана пулыжам эпем. Сілбейм. Ах, азамат етежім. Тавақсана келнішін. Пулыш таргаслап. слап. в келдівап. Сана тура пиллесе тінже гурман ыспана. Вилзеті прабылныне тұратмада вайбана. Чертес манын тивледе. Шавыр галлехун Тос Тұз унтатна әмірне. Шавыр унун кунчулне. Ме, Оксана Мантухия, тивить, алга, шелкеме, ил Оксана сана мантықта анжа хытар тевледе. Азамат. Азамат валли мар мармулзем. Ун муле. шыр, шив, варманзем, тузем. Ун килли шурже, шыранды шадак. Ун тузе елже, варманды чатлах. Азамат азе тураран келет. чынлық шырать, сімзіре жиет. Тур дивле жібе вол суду думаш. Тінчі чаба жын, вол хыпса жунмаш. Кирлі мар манасан нухрадузем. Сан тухю, тевледю, хакла зем, Илін хывына луна. Ил, шақса жудат, шамрық пит күшнам. Сильби. Ах, азамат дедежім, қажа армана ұқмаға. Күрендерді бұлзасын, маныз сымага, Кажар, итле туры бұл, черт велімренде вледе. Выл манын жүн, шуды күн, Ах, черт, азамат теде. Черт мимайы булмазан савны тусран анғы бар. Эпчін небе тамықран тухман вилеме кылар. Выл хурлықпа ывынны үтрен чуна уйырдыр. Хен хурпусны чуныма кетне канлық выл падыр. Азамат. Пірре, вілніне вилмрен илме, Шут хивель мана, ирекне баман, Волчынах вилзень, унчунне ырзем хабыл дуре буль, Вилем яче буль. Эс хушны беле, ме Манан ирек щук, Вăйым халым жук, Сывмар резине, сипледе пеп. Штаға дивлеть, сельби. Часрах сипля, Азамат. Часрах. Агавал вурдать. Иккеште дивлеть патне браща. Азамат сиплеметы днать. Сильби пахса драть. Сильби. Штагайнон соси. Волголась мазь, чилезер. Ах, кам унын чунилли. Ах, тивлеть, тивлеть, тивлеть. Кам жулешіне таны. Кам ативлеть хурдуна, кам әметне бідерне. Пір черепсар черепсір, ман тивлеть евілерне. Азамат. Эй, аслыр зем, пигамбар, Санжыру санран, пиліхне ыйдать. Тискер вырызем, сандашманузем, унчуне токна, выл вайзар вырдать. Пулыш сывалза сывалзадыма, сан ятна жапна, тенжибе сарма. Сан яду ырызем мухтава тухтыр, сан мұқтавлығу әмірі пулдыр. Кесінжен келінже ғыларадь, шура явлық чіпітсе сурана атасададь, ундан сурана шура перебежі хадь. Сильбим. Турышым, турышым, епле ана чәрт менес. Шамрық чуна вғыцар епле турца илінес. Шук-шук, ил менес ана. Валкирлер ех пылғара, Сангуш куш кура чынлыға, маненгеге хен хура. Ман келлеме татман унын әмірне, кескергая кемпюне ун юнешін тавранес. Эх, сән варыман булашчы. Шилді бұл бағашлаза кескер-кескер ағырза, пылғар тавралар асчы. Ташман жарне хуплаза, пур енжен де шавырза, халық юнне тақнышын пучызіне вадасчы. Сен вармандияр жүрі, Ебі бұл затар атам, шыдық тұшман ұшқынне, аташтарса ярытым, выжубай полатым, шыла тарза, вұтлы күжа вылятса, вармандарық жүретім, Тұшман жарне күшлаза, таткаласа тағытым, тұшман жарне залатса, пылғар ятне ямытым, Эй турашым, жам, Шыған туза мана яр, ике алывырыне вайлы жунат мана бар. Эх, Эп шыған бұлзасын, тұшманшар тузасын, візін вүжі күшсені чава-чава иләттім. Хыжан сіре юнлы жыр, шытса яре пударя. Хыжан сирен жырыре, ажа жуля жыдаря. Тивлет юне, ах, тивлеть! азамат патнибырса ну мен он через сигети. азамат эх Мӹншӹн пиге маларах миман бадаяман. Шанжык пить сахал. Юлашки мельбешеть. Ужып кушне парикавыга шет тұрыпты. Анжах, Мен кедеть, пір үрзем білет Пір зегет малдан, келіні бұлзан, Шындерічі девал вілім вайне. Хал әміт сағал, Ун пәтне вайғал. Вал хевінжен темескерле күрік тымары зем шундара бушлать. Пәдем сценана квакшуды шуды жабать. Ундан вара кварне тивлеть самзы ильзе илзе Сильби. Шурал чаре. Тух чуным. Эп вердем явлердем. тан Узы тавлашса, хам савныне педердім, хам деле, хам щидем. Волсывы юлачы, тыцабадым вилеме, вылы она булачы. Хамах щидем әмеде, их тух чуным кагардан. Санны вырану тамыкра. Эх, туры жам! пигамбар. Манчерине шур антар Улган манын пұжыма бар хуйтана чуныма анчах тивлет фильменьха унан чари сикетьха линзе. и турышым шылана илсе манан сасыма Урашне тырать. Прикавыклах кына вылы кушне ужыжы. Унда нунын әмәре калле кушне губеши. Шук-шук тевле тырзасын, пірле кушне ушсасын вылымына прахме. Печенжі хварме. Шук, вал фильме, эбына узал вилем алынжень, унын шивже шавринжень шылып хамын кокрамба. Тивлеть Азамат курген шыржебе күшне ұжадь. Вармын влазай ярать ондан. Тивлеть. Үшта өпі. Мін тәттім. Паян мін жын тәдіре. Сильби. Ах, тивлетім. Тивлетім. Унын көгірі жіне ет. Идаласа Уйрал Уйрылмастпыр. Эмре.